Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah Dedin ile devrana girdim ya Resulallah Dedin ile devrana girdim ya Resulallah Başa çık sine üryan Gözü yaşlı ciğer püryan Başa tiksine ürüyan Göz yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Başa tiksine ürüyan Göz yaşlı ciğer püryan Başa tiksine ürüyan Göz yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Zikrullah'ın asarı terk ettirir ağyarı Allah'ın azarı terk ettirir ah yarı Aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah Aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah Başa tık sine üryan, gözü yaşlı diğer püryan Başa tık sine üryan, gözü yaşlı diğer püryan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Başa tiksine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan Başa tiksine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Lütfudur her demona kim gide haktan yana Lütfudur her demona kim gide haktan yana Cümle muhtaçtır sana bildim ya Resulallah Cümle muhtaçdır sana ya Resulallah Başa tık sine üryan Gözü yaşlı ciğer püryan Başa tık sine üryan Gözü yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Başa tık sine ürüyan Gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa tık sine ürüyan Gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Zatına doğru özüm açılmıştır can gözüm Zatına doğru özüm açılmıştır can gözüm Hakifayine yüzüm sürdüm ya Resulallah Hakifayine yüzüm sürdüm ya Resulallah Başa tiksine ürüyan gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa tiksine ürüyan gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Başa atık sine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan Baş atık sine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah